par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji šeit es, priesteris Jānis un raidījums labās ziņas. Šajā reizē jau nākošie viesi un nākošie, es domāju, ļoti interesantie uh, interesantas lietas, kas notiek un labas lietas, kas notiek, jo galu galā tieši par to arī gribas runāt. Šovakar saruna ir aktīvo senioru aliansi rasa, kuras divas pārstāvis ir ieradušies šeit, ieradušās šeit, un tā ir Rita Sprūža un Judīte sarežģīts uzvārds esot. Kločkovska. Kločkovska. Kločkovska. Klaučkauska, piedošana, piedošana. Pasakiet pati. Kulečkovska. Kulačkovska. Sirsnīgi paldies un piedošanu, ka es eh, kļūdījos ar uzvārdu izrunāšanu. Labvakar! Labvakar! Labvakar! Uh, milzīgs paldies, ka esat kopā ar mums šeit, bet uzreiz metīsimies pie lietai, pie ragiem, kā saka, un jautājums ir, ar ko nodarbojas, kas vispār ir rasa? Aktīvo senioru alianse. Jā, sākšu varbūt ehm, es, ehm, un ehm, mēs esam biedrība Rīgas aktīvo senioru alianse, arī kopienas centrs Grīziņkalns, un darbojamies jau 15 gadus. Es esmu sociālā darbiniece, un Rita atkal pastāstīs, kas viņa pati ir. Un nu, mūsu tāds mērķis ir eh, attīstīt eh, un eh, iekļaut senioru iesaisti dažādās aktivitātēs Rīgas pilsētā. Un šo aktivitāšu mums ir ļoti, ļoti daudz. Par tām mēs arī vēlāk pastāstīsim. Notiek arī ļoti daudz diskusiju ar deputātiem, ar mums ļoti daudz arī nāk, rēķinās dažādu sabiedrības pārstāvji, dažādu partiju pārstāvji, lai nu, iegūtu priekšstatu par senioriem. Uh, Un, uh, tagad ir pacēlies arī šis pensiju jautājums, jā, un līdz ar to arī tur mēs aktīvi piedalāmies. Nu, pat es arī piedalījos uh, saimā, kur at, bijām uh, par komisijām un piedalījāmies sa, saimas sēdē vakar. Tā kā mēs ļoti, ļoti, ļoti aktīvi darbojamies un uh, to arī gribam saglabāt, jo nāk ļoti daudz aktivitāšu klāt. Un uh, vēl es gribu piebilst, ka uh, ļoti plaši. Pie mums tiek pārstāvēta tieši brīvprātīgā kustība un arī brīvprātīgie darbinieki, kas vada šīs aktivitātes, jā, paši uh, meklējam, un līdz ar to arī viņi par to nekādu atalgojumu pēc būtības nesaņem. Tātad eh, šī aktīvā senioru alianse rase nodarbojas piedāvojot, eh, ja var teikt, pakalpojumus, izklaidējošus, izglītojošus, eh, sociālus pakalpojumus un, un tādas lietas, bet vienlaikus arī iesaistās, teiksim tā, politikas veidošanā, dodot viedokli un, un, un sarunās iesaistoties ar politiķiem un veidojot šo izpratni par senioru vaidzībām, ja pareizi sapratu. Rītas kundze. Jā, tā ir tieši tā. Un, jā. Nu, mani sauc Ritas Frūža. Es esmu pedagoģijas doktore. Eh, biedrībā strādāju jau 15 gadus. Un eh, pašlaik nodarbojos ar komunikācijas un eh, sociālās integrācijas uh, organizēšanu, bet, nu, jāsaka tā, ka mans darba lauks ir plašāks arī. Es eh, veicu daudz arī citus pienākumus, un ļoti uh, interesanti bija daudz gadus atpakaļ, mēs organizējam kursus sociālām vecmāmiņām, un e, sagatavojām 150 sociālās vecmāmiņas, kuras ļoti veiksmīgi strādā gan Latvijā, gan ārzemēs ar mūsu certifikātu, bet pašlaik nu, līdzekļu trūkuma dēļ tas darbiņš ir pārtrūcis, un tagad nu, nāk iekšā iesniegumi, un, un ir vajadzīga palīdzība, un pašlaik gaidām no sociālās integrācijas fonda iesniedzām projektu, varbūt viņi atbalstīs mūsu, un mēs atkal varēsim turpināt šos e, te kursus. Nu, nu, vispār visi, visi seniori, kas nāk pie mums uz biedrību, viņi, eh, jāsaka, likvidē vientulību un, un ļoti, ļoti labi tas, ka viņi darbojās un ir aktīvi, jo tā vientulība nav jau tikai Rīgā, nav jau tikai Latvijā, bet viņa ir visā pasaulē. Tagad pieauga senioru skaits un arī vientulība pieaug, un visi zinātnieki nodarbojas arī ar pētījumiem. Un mēs arī esam saistīti ar Latvijas universitāti, ar pētniecēm Aivitu. Mm, Putniņu. Putniņu un, un uh, Ilzi Milēko un gatavojamies arī nākošajā gadā Euraga sanāksmē, kuras apbrauks visā Eiropa un klausīsies eh, nu, šo te vientulības tēmu, bet arī eh, pluskās mēs pielikām vēl ģimeni klāt arī, lai vairāk arī tā kā ģimene, jo vientuļs cilvēks var būt arī ģimenē un arī lielā pulkā, un viņš var būt arī vientuļš viens, bet arī var būt pilnīgi pretējas tās vientulības sējas ir ļoti daudz un dažādas, un ļoti grūti viņas noteikt, un līdz ar to ir šie pētījumi ļoti interesanti. Izrādās, ka seniori ir vientuļi, bet pēdējie pētījumi rādīja, ka visvientuļākie ir no 18 līdz 25 gadi. Un Tieši ir, jaunieši, nevis jā, seniori. Un, ja? un, kas, un kas ir vispār vientulība? Nevar noformulēt, tāpēc, ka ļoti daudz dažādas sejas. Bet vientulība, kā es saprotu, ir sajūta un ar sajūtām ir jāstrādā. Tāpat kā ar dusmām, ar, ar uh, skumjām, ar prieku, ar visu mēs varam strādāt. Piemēram, mēs sastrīdos ar kādu cilvēku, bet es uzskatu, es ne, nebūšu dusmīga uz viņu. Es strādāju ar savām jūtām. Un tāpat ar to pašu vientulību var ļoti labi strādāt. Jo vienotreiz, ja es runāju par savu personīgo uh, aspektu, tad es teikšu, ka man ir vientulības deficīts. Man tieši pietrūkst tās vientulības, ka vienmēr tu esi kaut kur aizņemts un vienmēr tieši gribās, ka tu būtu. Bet vientulības. arī ir tā, ka dažreiz dzird attiecībā par šo vientulību, ka dažreiz ir nu, situācija, situācijas cilvēks atrodas pūlī un jā, vienlaiks tik tā. un tā sajūt to vientulības. Jā, ir, tā. Man šķiet, ka šī ir ļoti būtīgs jā, tēma, jā, un kā jau jā. nu, nu Bet pat kā tās, minējāt, ne tikai... Nu, tas atkal, cik viņš iedomājās, viņš ir vientuļš. Jo man ir viena kolēģi, kurai ir 94 gada, viņa zinātniece, viņai meitas divas, vi, vienmēr brauc ar viņa, viņu ekskursijās un nekad nav aizmirst un katru dienu zvana, bet viņa saka, bet es esmu kaut kā vientuļa. Tā kā tā es saprotu, tā tāda iedoma tikai. Tika, nu, jā, no vienas puses droši vien ir iedoma, no otras puses ir jau arī cilvēki, jā. kur par to raksta, kad nu, ir tiešām vieni un, paši atstāti, ka pat grib, jā. aiziet mūžībā un tikai tieši gadus tā, vēlāk atrod, tā. kad viņi tagad ir vispār. Tagad gribu pateikt vienu būtisku tādu atziņu. Mēs izdarījām anketēšanu ar saviem tiem biedriem racā par vientulības jautājumiem un ļoti interesanti iznāca, ka 85% 50% respondentu nav vientuļi. Tāpēc, ka viņi darbojās tajās aktivitātēs, ko tikko minēja Judīte. Un 15 ir vientuļi, un tad es sāku tos 15 pētīt, kāpēc. Un ļoti interesanti izrādījās, ka viņi ir intravertie kuri nevar paši ne piezvanīt, ne uzaicināt, ne palūgt, nekā. Ko es uzbāzīšos? Kāpēc es uzbāzīšos? Tātad introvertie ir daudz uh, lielākā mērā pakļauti vientulības problemātikai. Jā, tieši tā. Un arī pakļauti arī jaunieši, kuri ar, ar šitiem telefoniem... T, eh, Kompjuteri, telefoni, jā, jā, jā, visādas tādas pa... lietas. Un es esmu pat novērojis, ka jaunieši sēž kafejnīcās un, un viņi nesarunājās. Viņi tikai spaida pogas telefonā, bet kaut gan viņi atnākuši satkars veidot kafejnīcā. Eh, atnāk uz kafejnīcu un tik un tā sēž pie telefoniem. Jā. Nu, kāds paradoks, vai ne? <laughs> nu, to ļoti labi, eh, un varbūt tās varētu paturpināt šo tematiku attiecībā uz tām problēmām, ar kurām seniori saskaras. Viens ir vientulība, eh, definēta ļoti skaidri, precīzi, jā, ir šī sajūta, vai varbūt tās nevienmēr tikai sajūta, un tomēr... Nu, arī veselība, slimības. Ventilība un slimības, un, un, un jā. tā pieejamība veselības jā. aprūpē, es, es pie, pieļauju, vai ne? Jā, tā veselības aprūpas sistēma, tā pieeja, tā ir tā kā numur viens, diemžēl, un arī de deputāti tagad beidzot to, <laughs> to ir atzinuši, jā. Un arī nākošā gada budžetā, tā, kad tam ir vairāk naudiņas arī iedalīts, un mēs cerēsim uz to labāko, ka tiešām tas tā arī būs. Uh, Bet uh, tieši par jauniešiem runājot, jā, tā kā mēs arī tagad no 1. jūlija esam kopienas centrs, mēs vairāk tā, kas arī vēlamies piesaistīt jauniešus, lai veidot šo pēcticības principu, jā, ne tikai šeit tagad, bet arī nākotnē, jā, valsts pārvaldē, un tas būtu arī viens tāds liels uzdevums, kas būtu jāpaveic, un tā kā jaunieši nemaz tik aktīvi, godīgi saku, nav, jā, seniori, diemžēl, daudz aktīvāki, tad eh, kā, pies, kā piesaist, jādomā par to, kā piesaistīt šos jaunatni, jā, ejot uz skolām, ja stāstot, kad ir šī, šis kopienas centrs, kas ir šie brīvprātīgie, jā, kas pa, var palīdzēt senioriem, jā, bet vēl es gribu pieminēt, kad eh, nav tieši, nu, man sociālā darbinieka puses, ja ko es varu pieminēt, kad nav uh, Eh, pietiekamu resursu tieši sociālajiem pakalpojumiem, to pieejamībai. Mums it kā ir mājas aprūpe, mums ir it kā kaut kas ir, bet tajā pašā nav ne ergoterapeita, ne fizioterapeita pieejamības, ja, eh, kas saistās jau ar medicīnu, ja, un tas ir tas eh, pakalpojumu grosis, kas būtu uh, um, arī valdībai par to jādomā, jāstrādā pie tā, ja, lai tas būtu pieejams uh, tieši senioriem daudz, daudz plašākā tādā līmenī. Skaidrs, paturpinot par šo tematiku, gribu teikt tā trīs lietas, labas lietas. Vai ir vēl kāda problemātika, kas jums pārzinot tieši senioru uh, Eh, vidi un, un, un jautājumu loku, vai ir vēl kaut nu, kas, nu, kas nepietiek, ļoti nu, aktuāls nu, jā. un akūts? Pat. Mums nepietiek ar vienu tikai nu, to biedrību, mēs arī paplašinamies un, un gudrojam, skatāmies kā pasaulē, un uh, ir piesaistīti emirētie profesori. Un tagad eh, pašlaik ir tāds, nu, tāds process, ka mēs gribam zinātņu akadēmijas, mūsu zinātņu akadēmijas profesors piesaistīt, jo tie jo profesori, nu, kad viņiem jau ir kā tas pensijas vecums pienāk universitātēs, ne, ne katrs grib, lai viņi tur atrastos un e-pastus nogriež un tā tālāk. Tas ir visā pasaulē. Bet mums atkal ir vajadzīgi tādi gudri cilvēki tieši, kas pie programmiem, pie projektiem strādā, un mēs e, esam uzņēmuši tagad arī uh, sakarus ar Zinātņu akadēmijas lielo cilvēku, kas visus profesorus pārzina, izsaku, izsaku Rašalu, un viņš, es domāju, mums arī daudz palīdzēs. Nu, skaidrs, arī, arī tādu resursu principā izmantot, Jā. lai varētu palīdzēt, Jā. bet palīdzēt ko? nu, jebko. Tur, tur, piemēram, projektu rakstīšanā, jaunu ideju ieviešanā, dažādu atziņu uh, popularizēšanā. Un, un viņi ir ļoti draudzīgi. Viņi pat aicina mūs arī ekskursijās un daž, ne dažādi tie pasākumi. <laughs> nu, jā, es tā pieļauju. Uh, kā ir ar politiku un kā ir šajā sfērā? Uh, jūs sakat, kad jūs aicina un kad aktīvi uh, iesaistaties šajās diskusijās, tagad viss tā pensiju sistēmas, uh, iespējamas izmaiņas varētu būt vai ne, un, un visās šīs lietas. Kā, kā, kā notiek šīs sarunas? Varat varbūt tās raksturot un, Mums un pateikt. Mums ministri, tikko bija veselības ministrs, labklājības ministrs, un arī Eiropas cilvēki, Dombrovskis bija, Kalniece, uh, nu, runātu tālāk. Jā, mūs tieši arī uzrunā kā aktīvo senioru aliansi, jo bieži gadās tā, ka eh, mums ir, pār, vispirms es gribu minēt, ka mums ir pārpa tūkstots biedru. Un līdz ar to mēs esam eh, ļoti, ļoti Latvijā pārstāvēta, jā, Rīgas aktīvo senioru aliansi tieši kā seniori, Un eh, tā būtībā ir tā, ka ir kaut kādi jautājumi, par kuriem pārspriest komisijās. Vispirms nāk pie mums, jā, mēs aicinām savus seniors un tad notiek dzīvā diskusija, jā, lai būtu šī arī nodošana informācijas tālāk, un līdz ar to tad arī es domāju, ka tas arī uzlabo to komunikāciju savstarpējo starp saimu, deputātiem, jā, un aktīvajiem senioriem, jo, kā mēs zinām, kad nevienmēr uh, nu, ne viss tiek pieņemts, diemžēl, jā, bet uh, ir iestrādes jau uz ko tiekties, un uh, viena no šīm iestrādēm arī ir šī ēraga e konference, kas būs 20, 26. aprīlī, jā, un šeit es arī gribu pieminēt, ka 26. aprīlī būs simtgadnieku salidojums atkal Latvijā, jā, es arī tur aktīvi ies, es iesaistījusies, arī kā brīvprātīgā, un līdz ar to tad... Uh, satikties, izrunāt nu, šīs Eiropas arī problēmas, ja, tas arī ir ļoti svarīgi. Un, un tā kā ne viss saka, Igaunijā ir labāk, ne viss arī Igaunijā ir labāk, arī pie mums ir daž, dažas lietas, kas ir labāk nekā Igaunijā. Uh, Es gribu palielīties, jo mūsu vadītāja Matskari, uh, eh, Terēzija Matskara, viņa ļoti aktīva ir un viņai ļoti laba pieredze ir. Un līdz ar to visa Eiropa tagad grib iepazīties. Piemēram, uh, eh, mūsu digitalizācijas process, kur apmācīja tūkstošiem cilvēku, kur, kur piemēram, tagad citās valstīs, tur Albānijā, Horvātijā, viņi tik vēl tikai uzsāk vēl viņu, viņi to visu vēl, vēl tausta nezinu, ko kā darīt. Līdz ar to viņi brauc pie mums tagad aprīlī trīs dienas un visu to mūsu pieredzi pārņems, skatīsies, un arī simtgadnieku pasākums būs. Tā kā, tā kā ir arī Latvijas senioriem ar ko dalīties, ka jā, nav tā tikai jā, pasīvi jā, vērot un vai iesaistīties jā. sarunās, no kurām rezultātu nevar zināt. Tas jau ir Mackaras Terēzijas nopelns. Ļoti jauki. Attiecībā uz šīm diskusijām un, un tādām lietām, bet kā, kā ir, ja jūs tiekat aicināti, minējāt, ka esat tūkstots biedri, uh, Bet eh, seniori taču... Tas jau 15 mm. gadu laikā tie tūkstots. Bet seniori, es domāju, ir vairāk. Eh, es tā drusku ar tādu pārsteigumu, jo man šķiet, ka... Eh, a, kuri pārējie? Vai viņas nepārstāv nekādā veidā? Nu, ir citas biedrības arī taču vēl. À, ah, nu, tad pa maziņām jā. tādām. Tikai mūsu ir viena no lielākajām. Skaidrs. Un nu, tad... Katrā rajonā taču ir, visā Latvijā ir. À, ah, un nu, nav tāda viena jā, liela jā, vienota, ne? Jā. ir katram uh, novadam Tāpēc vai katrai pilsētai. Alianse. Skaidrs. Jā, jo jūs esat Rīgas, <laughs> vai ne tieši, tieši tā. bet uh, varbūt tās tāds nedaudz uh, nepieklājīgs jautājums, bet uh, man pašam personīgi pēkšņi ieinteresēja, kāpēc senioru nevis pensionāru? Eh, pensionārus jau pirmkārt sen vairs par pensionāriem nesauc, jo viņi ir seniori, un tas eh, pensionārs manā izpratnē uh, ir jau veidojās jau kā lamvārds, ja, un uh, tieši tāpat kā, mm, nesaka invalīds, bet saka cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem, un līdz ar to ir šis seniors arī jau ieviesies jau mm, vairākus gadu garumā, ja, un es uzskatu, ka arī likumdošanā varbūt ir vērts pamainīt kaut ko, ja, <laughs> lai, ja, lai lai not, nonāktu pie šī seniora. Savādāk. Man arī kādreiz Rīgas domē uzdeva tādus jautājumus. Es saprotu mazliet savādāk, ka seniors ir 50 gadīgs, jau no 50 gadiem seniors, a pensionārs jau no cik? No 65. Nesen kā kaut kur, nezinu, vai tas bija joks vai nē, man šķiet ANO tajos kritērijos tika raksturots, kad pieaudzis cilvēks ir līdz pat 60 un, un seniors pavisam vēlāk, kaut kad se, pēc 60 tikai sākas. Nu, beigās, jā, kad jaunietis ir līdz pat 45 patiesībā, nevis kā agrāk bija līdz 35, ja nemaldos. Es domāju, ka cits līdz. ir seniors 30 gados. <laughs> nu, arī tādi mēdz būt, tā gan ir tiesa. Uh, tagad ir tā, ka visi projekti, kas tiek rakstīti senioriem, jā, gan projekti, gan dažādas aktivitātes, jā, tas jau arī valstiskā līmenī līmenī jau ir jā, seniors un raksta 50 plus. Būtībā mēs jau esam seniori. Nu, bet skaisti, es domāju, skaisti vai neteču. Un it īpaši skatoties un redzot to, cik aktīvi jūs darbojaties, es tā domāju, taču nav nekāda vaina būt par senioru. Nu. <laughs> vai ne? un, e, un vientulība tiek dzēsta 85%. Sanākot kopā tieši, vai ne? Jā, tieši tā. Ne, bet... Viņi jau atrod viens otru arī draugi viņi, un tāpat padzer kafiju un parunājās ne jau tikai tur tieši to, to aktivitāti. Mums ir līnīdējas un vingrošana un, un pērļošana un dziedāšana un, un valodu mācīšanās mācās eh, angļu, vācu, uh, latviešu arī mācās. Da... Au, pie mums vēl ukraiņi, visi tiek uzņemti un arī mācam latviešu valodu. Daudz interesants lietas. Daram tā, ka aiziesim uz mazu muzikālu pauzīti, un šajā reizē uh, Uh, Rītas kundze ir izvēlējusies strūgu, kas ir uh, ļoti tāda tradicionāla kristīga dziesma, tad to arī klausīsimies. Es nezinu, vai būs pareizais izpildītājs, jo ir dažādi izpildītāji, un līdz ar to var būt tās, kad uh, bija doma cita dziesmiņa, cita strūga, bet nu būs šeit strūga, un pēc strūgas atgriezīsimies un tad paturpināsim, un pēc šīs muzikālās pauzes tieši par to labo vairāk. Ko tad daram, lai cīnītos ar vientulību, un kā tika norādīts ne jau tikai seniori, patiesībā pat jaunieši vairāk tieši šo vientulības sajūtu piedzīvo, izdzīvo. Ko mēs varam darīt, lai varbūt tās palīdzētu viens otram? vai kā citādāk. Rādījumā arī klausītāji, arī jūs, ja vēlaties iesaistīties šajā sarunā, uzdodot jautājumus, īziņu formātā vai zvanot ēterā uz studiju, tad to, protams, ka varat darīt. Un es domāju, šīs divas uh, dāmas arī labprāt centīsies atbildēt. Nu, protams, iespēja robežās. Uh, īziņas varat sūtīt uz telefonu numuru 266 77 272, bet zvanīt studijā uz telefonu numuru 679 691 31. Pēc muzikālās pauzes būsim atpakaļ un, ja būs jautājumi, sāksim ar tiem. Thank you. iestājās krastā. Meklēt ļaudis, kas gatavi būtu, iet viņam līdzi uz siržu zvēju. sev līdz. Pasaules mantas man nāvā, tikai rokas, kas gatavas darbām, tās veltu tevim un tīru sirdīm. Jā, paskaties uz mani. Lūpas tavas, vārdu izteica manu, savu strūgu šodien pametu krasā. Jaunās vējā paņem mani sev līdz. Tu vēlies pieņemt šīs dāvanas. Manu sirdi ar jaunības kvēlī un sviedru lāsēs un vientulību. Jā, gan kungs, paskaties uz mani. izteica manu savu strūvu. Šodien pametu krastā, jaunā zvejā, paņem mani sev līdz. Šodien mēs izbrauksim kopā, sirdī zvejā. patiesības Dievā. me. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji vai jebkurā citā diennakts laikā, ja jūs mūs klausāties atkārtojumā vai varbūt tās rādījumā arī play aplikācijā, tad mūs varat dzirdēt jebkurā laikā. Uh, un sveicināti tādā gadījumā. Šovakar labajā ziņās kopā ar mani ir aktīvo senioru alianses rasa divas pārstāves Rita un Judīta. Un saruna bija, manuprāt, interesanta tajā ziņā, ka tika noteiktas dažas, vismaz dažas problēmas, ar kurām seniori, bet ne tikai seniori saskaras. Un, manuprāt, tā interesantā lieta, ko es gribētu, par kuru es gribētu nedaudz vairāk eh, dzirdēt, ir tieši par vientulību un, un precīzāk par to, ko mēs varam darīt, lai ar to vientulību cīnītos kā tad ir ar to vientulību, citiem vārdiem sakot, kā, ko jūs darat un, un kopumā varbūt tās tādā pat, eh, nezinu, filozofiskā veidā paskatīties uz, uz kā, kā var izsināt šo vientulības problēmu. Nu, piemēram, pat tiem pašiem introvertiem cilvēkiem, nu, ja viņam ir kauns, viņš nevar otru uzrunāt un nevar viņš aiziet ciemos, tad tā arī būs. Un ja pretī tāds pats cilvēks kautrīgs un, un, un arī nevar uzrunāt otru cilvēku, tad eh, tā vientulība būs abiem tā varētu būt e, tieši kliedējoša tā vientulība, ja viens saņemās vismaz. Tātad vienam ir jābūt aktīvam jā, tādā ziņā, jā. kad ierosinot jā, tikšanos vai kautrība. pārkāpt sev pāri citiem vārdiem sakot. A, kas notiek, ja nevar to izdarīt? Vai kā, kā sevi var pārkāpt? Nu, tad var pāri? darboties grupā, tad var nākt pie mums biedrībā, iestāties un jebkura aktivitāte izvēlēties tādu, kuru viņš grib. Un tad jau tur draugu daudz, un tās sarunas arī veidosies, un pie kafijas tēs krūzes. Bet eh, cilvēki nāk un viņi tā kā jauni pievienojas regulāri? Ļoti, katru dienu mums vismaz 30, 40 cilvēki darbojās, tas ir ļoti daudz. Un, un, bet viņi tā kā sevi nepa, viens otru nepazīst, atnāk un tad kaut kā nepazīst iepazīst, vai kā tas tikai, notiek, bet, kā, bet kā jūs atrodat? Piemēram, sievietes pērļo, ja? kā tad viņas vienu otru nepazīst, viņas dalās, runājās un, un, un tā veidotās eh, rotas lietas un tā tālāk. Jā, es eh, Ritai bišķiņ papildināšu, kā tas process viss notiek. Ir tā, kad uh, cilvēks ir atradis mūsu, uzzinājis informāciju, Un vispirms viņš atnāk ar mums eh, iepazīties. Un atrodamies mēs Aleksandra Čaka ielā 139, trešajā stāvā. Un eh, tad eh, mēs izstāstam, kas mums ir pieejams, ar ko mēs nodarbojamies. Uh, Uh, tad jau cilvēks izlemj, uh, ko, ko viņš vēlas, vai viņš eh, vēlas mm, strādāt kā brīvprātīgais, ja, piemēram, viņš ir kāds speciālists. Tā mēs arī tikai speciālistus piesaistam, jā, šādā veidā. Mums tagad arī sāksies augkopības pulciņš, jo mums brīv, iestājās biedrībā bioloģija, ja, kas ir nodarbojusies ar augkopību, un tas aiziet, un šādā veidā tas arī viss aiziet. Uh, Un eh, ar to iestāšanos ir arī tā, ka eh, bieži atnāk viens, jā, viņam iepatīkas, un viņš jau ar kaimiņu eh, sētā ar kādu jau ir sarunājis un atved arī nākošo līdzi. Un mums ļoti aktīvs ir arī šis ceļotāju klubiņš – Jā, un līdz ar to, tad, tā kā latvieši ir tiešām ļoti liela ceļotāja, jā, tad uh, tas ir ļoti apmeklēts, ir ekskursijas, ir nojošana, ir uh, tieši ekskursijas arī tiek vadītas par Rīgu, jā, un ar kājām iet staigāts, bet uh, cilvēks un uh, vēl ir tas, ko es gribu uzsvert, nekad nedarbojās tikai vienā, viņš ir atnācis, viņam ir iepaticies, un viņš jau meklē arī nākošo aktivitāti. Ja? Un tā viņš aiziet jau pat uz divām, trijām, viņš aiziet uz vingrošanu, pēc tam viņš aiziet uz valodām, mums ir pilātes arī, ja? un uh, meklējam tagad franču valodas pasniedzēju, jo ļoti interesi ir par franču un spāņu valodu, ja? tā kā, nu, uh, mums nāk arī no medicīnas koledžām studenti, māsas, fizioterapeiti, praksēs, jā, vada lekcijas, līdz ar to tad arī tad tā jēga aiziet, kad tiek dot informācija no jaunatnes tālāk, jā, jo tehnoloģijas nāk iekšā un viss pārējais. Uz ekskursijas par ekskursiju. Jā, un ekskursijas jā, ir katru mēnesi, jā, un tad ir šis, līdz ar to, jā, tad uz teātriem ejam, ja ļoti daudz ir ko izvēlēties, un, un tiešām mūsu mājaslapā ieejot arī ir šis dienas centra, ap, ko, saim, dienas centrs jau no 1. jūlija vairs nav, ir, ir uh, biedrība. Ne, Pēkšņi iznāja no gala. Kopienas centrs, jā. Ir mums kopienas centrs, un līdz ar to, tad, uh, ieejot mājaslapā, ir darba plāns visam mēnesim, jā, un ar visiem telefonu numuriem, jā, kur zvanīt. Ir arī mans telefona numurs, jo es arī sniedzu telefoniski konsultācijas attālināt tieši par sociālo darbu, ja kā sakārto dokumentāciju, palīdz to izdarīt. Un līdz ar to tad arī mums aiziet šī plūsma, jā, sociālā plūsma, kas arī mūsdienu senioriem ir ļoti vajadzīga, jo nav šī novecošana, diemžēl, notiek, jā. Uh, un e, palīdzēt nav kam. Ja var precizēt, e, ko nozīmē sociālā plūsma, e, ko tas ietver sevī? Tas ietver sevī, piemēram, sakārtot, palīdzēt mājas aprūp senioriem, viņu ģimenes locekļiem, jā, viņi nezin, kur griezties, piemēram, sociālajai sociālā iestāde Rīgā ir ļoti plaša, liela, jāatrast pareizos speciālistus, ja kā viņas eh, telefonu numurs, jo reāli nav šīs informācijas šiem cilvēkiem, tad mēs to varam atkal organizēt, iedot, sakārtot, palīdzēt sakārtot, un tā arī šī biedri, biedrībā līdz ar to arī šos biedrus arī var piesaistīt, tas arī ir viens no veidiem, kā piesaistīt arī tad biedrus, jā. Ja. Bet tas izklausās tiešām kā tādas kopienas veidošana, kur, kur tātad arī šī vientulība tiek risināta kā problēma, vai ne, bet eh, vienlaiks arī ļoti praktiskas eh, lietas eh, tiek piedāvātas, praktiska palīdzība tiek piedāvāta, jo es iedomājos, ka tiešām kaut, pat es dažu brīdus kaut kādas lietas mājā veikšanai apjūku, ko man darīt. Uh, varbūt tās neesmu pārāk praktisks pēc dabas <laughs> tāpēc, bet, bet tā ir laikam tomēr lieta, ar ko ik viens kādā brīdī bet, saskaras. Piemēram, ja seniors sēž mājās, eh, viņam veselības stāvoklis pasliktinājās, un viņš arī nezina to īsto informāciju, kas jaunāko, kas nāk kā to visu pārstrādāt, ko tagad darīt. Tā, te ir draugu daudz, un viņš atnāk un aprunājās, un, un visu saprot, ko jādara. Jā, es vēl gribēju pieminēt, ka kopienas centra un biedrības ietvaros mēs tagad arī veidojām eh, konsorciju, jā, no, no visām apkaimnes biedrībām, bibliotekām, eh, Grīziņu kalna apkaimnes biedrība, vidusskolas, eh, skolas, lai e, mēs e, tiešām aiziet tādā plašumā, jā, tas ir, lai mūs būtu arī vairāk un atkal skolnieki nodod informāciju tālāk saviem vecvecākiem, jā, un e, tas arī ir, tā ir tā jaunatnes iesaistīšana, kā mēs iesaistam jaunatni. Tad, kad, piemēram, brauc franču delegācijas, ja, tad mums no franču licei nāk tulkot meitenes un palīdz ar šiem darbiņiem. Bet uh, Man atkal eh, man ieintriģē tas, kad eh, jūs mēģināt ar tos jauniešus eh, piesaistīt. Kāpēc tas notiek? Vai tas tikai tādēļ, ka nu, jums ir vajadzīga to, to nezinu, tehnoloģiju vai valodu zināšanu, vai, vai kāpēc ir šī, šī sadarbība? Jauniešiem ir interesanti, jo viņi, piemēram, nu, mācās franču licijā valodu, franču, un te atbrauc vesela grupa, viņi var parunāt, un arī saikne varētu būt tālākā, arī perspektīvā. Un, un tā to jauniešu iesaistīšana notiek, viņi paši arī izrāda viņi ļoti, to interesi un vēlmi. Ļoti, viņi ļoti uzmanīgi un vispār ļoti interesēti bija pēdējo reizi, kā bija pieaicināti satikties ar frančiem. Ļoti interesanti. Uh, raidījums mums iet diezgan strauji uz beigām, un, un man gribas arī tā savā ziņā tādu praktisku jautājumu uzdot vai, vai tādu jautājumu par to, uh, Bet kā ir mums? Tagad mēs sēžam šeit, klausāmies, run, sarunājamies. Tur rādio otrā pusē kādi citi klausās mūsos. Ko mēs varam darīt, eh, varbūt tās, eh, lai atbalstītu, lai palīdzētu, vai tas būtu senioriem, vai eh, man šķiet tā, tā tēma par to vientulību, piemēram, Lai mēs arī bija. ciemos vispirms paskatās un tad iestājās biedrībā. <laughs> <laughs> Bet kuri nevar aiziet ciemos, ko, tie, nu, ko tiem darīt. Mums eh, mūzikas pauzē bija arī cilvēciņš, kas uzvanīja un kurš pie dobeles dzīvo un nevar tā. Jā, mēs ļoti aktīvi nodarbojamies ar digitālo patību. Mums ir arī projekti par digitalizāciju, jā, un līdz ar to mēs arī varam sakontaktēties digitālā veidā caur WhatsApp, piemēram, ja cilvēkam ir šī pieeja vai, vai kādā citā veidā, bet arī tāda iespēja pastāv. Uh, Un, ja, piemēram, vajag kaut kādu konsultāciju, mēs esam trešajā stāvā, ja, un cilvēks nevar uzkāpt, tad mēs eh, paši dodamies lejā, pirmajā stāvā palīdzam visu sakārtot un, un, eh, ja, un tādā veidā vismaz atbalstīt. Bet ļoti interesanti Ilza Milēko pētniece, pētniece Ilza Milēko, viņa kad pētīja laukos mm, tos cilvēciņus, kuriem nav datora, Un ja tie bērni teica, mēs viņiem nopirksim, lai nebūtu tā vientulība, un izrādās, ka viņš vēl vientuļāks kļūst ar datoru. Kāpēc? Viņi, viņi grib tiešo saikni saviem bērniem, lai bērni nāk ciemot, nevis to datoru darbināt. Un tad bērns nopērk datoru jā. un domā, ka nu, viss ir kārtībā. Un viņš kā no atpērkās, jā nu jā, tad iznāk attālināti sazinās un neatbrauc ciemos. Un līdz ar to arī šī paauģu tā plūsma, ja, kas ir savstarpējā mazbērniem, piemēram, ar vecvecākiem, viņi pazūd. Viņi sazinās telefoniski, viņi sazinās datorā, bet dzīvajā nav. Līdz ar to nav šī dzīvā kontakta, kas iedod to mēsīdu, ko es dod, varu, varu iedot savam mazbērnam, kā vecvecāks. Un, pirmkārt, tā ir mīlestība. Jā, un mīlestība pasaka visu. Nu, un man, man tāda viena sajūta, nu, nu ar šo mēs varētu noslēgt arī mūsu sarunu, bet beigās, zinu, ir ar pantiņš, ko gribas Nē, nolasīt. Nē, ne tikai ja? pantiņš, es gribētu uh, lai <laughs> visi seniori, ne tikai seniori, eh, kā saka, būtu viņiem laba veselība. Nu, to jau visi zina, bez veselības nekur neko mēs nevaram izdarīt. Tālāk būtu labas domas, vienmēr pozitīvas un eh, tālāk daudz kustētos un, eh, un darītu labus žēlsirdības darbus citu labā. Un ja tu dari žēlsirdības darbus citu labā, tad tu pats arī paliec labāks un tev ir arī labāks garstāvoklis, labāka veselība. Nu, un tagad tas pantiņš, ko jau <laughs> teicāt, novēlam katru rītu sagaidīt ar prieku, katru vakaru ar gandarījumu, būt drošam par rītdienu un būt veselam un laimīgam katru dienu. Sirsnīgs paldies par šādu arī vēlējumu uh, uh, visiem mums rādījuma arī klausītāji. Kopā ar mani priesteri Jāni šajā labo ziņu raidījumā bija Rite un Judīte no Rīgas aktīvo senioru alianses uh, rasa. Milzīgs, milzīgs paldies. Nu tā bija tāda ļoti ātra un tikai Bet pavisam, pavisam saruna. ieskicējām tikai tos darbus, kas tiek darīt un tas, ko varētu darīt. Un manuprāt, uh, Tā tēma par vientulību ir tā vērts, lai pie viņas atgrieztos un varbūt tās pat vēl dziļāk un plašāk parunātos, jo, kā jau norādījāt, tā ir problēma ne tikai senioru vidū un pat vēl lielākā mērā tieši jauniešu vidū. Paldies par tādu stimulējošu arī. Paldies par uzaicinājumu. Liels paldies un lai jums labs vakars. Uz tikšanos jau nākošajās labajās ziņās.